Merhaba, 94.9 frekansından yayın yapmakta olan Açık Radyo'dayız. Ee, günlerden 20 Mart 2016 e, ee, saatlerimiz saat 9'u 8 geçiyor. Bob Dylan'ın müziklerini takip ettiğimiz Zamanlar Değişirken programından bir kez daha bütün dinleyicilerimize merhaba. E, ben e, Mahir Ilgaz ve ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Bugün Mahir Ilgaz e, işleri nedeniyle aramızda değil özür dilerim diyor. Haftaya aramızda olacak e, bu saati e, takipte götürüyor olacağız. Evet, e, şeyimizin Açık Radyo'nun e, destek haftasının ikinci günündeyiz. E, iki günde de şu ana kadar alınan destekler oldukça yüz, yüz güldürücü sayılarda. E, bunun hiç kesilmeden devam edeceğini hatta önümüzdeki yaklaşık 45 dakikalık sürede bizim programımızda da destekler geleceğini umaktayız. E, ee, bu arada bir önceki programımızın yapımcısı arkadaşımız Varol bizlerle stüdyoda ve aynı zamanda e, o programda da dinleyicilerimizle beraber olan e, konuklarımızla beraber kendilerinden rica ettik. Hiç stüdyoyu terk etmediler yeniden bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar merhabalar. merhabalar. Evet, ne kadar iyi olmuş açık bilinç kolektifi. E, tamam. Herkese buradan merhaba demiş olayım. Evet. E, altı Geçen hafta e, Bob Dylan'ın ikinci stüdyo albümünü çalmaya başlamıştık. E, bir hayli detaylı bir şekilde gittiğimiz için 1 Kasım 2015'te başladığımız bu programda e, ancak birinci stüdyo albümünü Bob Dylan e, 1962 stüdyo albümünü e, bitirebilmiş ve Gaslight kafedeki New York'taki e, canlı e, kayıtlarını çalmıştık. Geçen hafta 1963'te e, yani New York'ta çıkarttığı ilk albümün hemen ertesi senesinde çıkarttığı ikinci albümü The Freewheel'in Bob Dylan'ı çalmaya başladık. Ee, içinde 13 tane şarkı var. Biz ancak ikisini çalabildik. Ee, Blowing in the Wind ve Masters of War'ı çaldık. Ee, geçen hafta bu programı yaparken e, üzücü olayların arkasından e, bomba e, ve ölen insanları anarak programı yapıyorduk. Ee, bu hafta e, devam ediyoruz fakat üzücü olayların e, ardı arkası e, kesilmiyor. Bu hafta da belki bu sebeple geçen hafta çaldığımız şarkıyı bir daha çalarak bu programa başlayalım demiştik. Altı istersen sen anonsunu yapar mısın? Evet. E, maalesef geçen haftaki ee, programımıza başlamadan saatler önce e, Ankara'da patlayan bir bombanın ve e, hayatını kaybeden, yaralanan insanların üzüntüsüyle programımıza girmiştik. Ee, şimdi de bir benzeri <clears throat> e, daha dün işte 36 saat belki önce Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde oldu. Ee, bu işin üzücü, karamsarlığa kaptırıcı, sıkıcı, tatsız kötü tarafı. E, bir yandan da radyomuzdayız, radyomuzla beraberiz. E, dinleyicilerimiz radyolarına sahip çıkıyorlar. Bu da işin hep Ömer Bey'in iki gündür söylediği gibi e, bizi ümide sevk eden kısmı. İkisinin ortasında bir yerdeyiz. Daha ümide doğru gitmeyi umalım. Free Will'in albümünün ilk parçası Blowing in the Wind. Geçen hafta bunu çalmıştık. Fakat bu, bu, bu parçayı bir nevi gerektiren ortamdan madem çıkamadık o zaman bu, bu haftada bu parçayı çalarak başlayalım dedik.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 Bunun hemen bir sene arkasından yani e, New York ayak basalı henüz iki sene olmuşken e, ee, giderek evrilmekte olan başka bir kimlikle karşımıza çıkıyor. Blowing in the Wind gördüğümüz gibi ve bu albümde dinleyeceğimiz başka parçalarda da A Hard Rain's Gonna Fall da e, Masters of War'da göreceğimiz gibi e, yurttaşlık hakları protesto hareketinin e, öncülerinden en öndeki e, isimlerinden bir tanesi olmak üzere e, müthiş bir yükseliş gösteriyor. E, Blowing in the Wind de Masters of War da aslında sahiden e, sözleri bugün bizim yaşadığımız günlere de uyan e, şarkılar. Blowing in the Wind az önce e, dinledik. E, çok fazla insanın öldüğünü bilmemiz için, e, farkına varmamız için daha ne kadar ölümler olması lazım diye soruyor ve e, cevabı bunun rüzgarda dostum cevabı rüzgarda diye e, cevap veriyor. E, bu şarkıdan bahsetmiştik. E, bu yüzden daha fazla üstünde durmayalım. Fakat bu şarkının kaydı bir başka e, şarkı e, çalalım istiyoruz. Ben ama bunu anlatmayı ve anons etmeyi Altıra ve stüdyodaki diğer konuklarımıza bırakıyorum. Peki Güven Bey bunu ben e, sunacağım ikinci parçayı ama öncesinde dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. E, destek hattımızı ararlarsa seviniriz. 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Evet şimdi A Change Is Gonna Come Sam Cooke'dan geliyor. time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a But I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. And I say, brother, help me please. but he winds up knocking Sam Cooke'dan dinledik. A Change Is Gonna Come. Ee, bu parçanın Bob Dylan'la ve özellikle de e, bizim çalmakta olduğumuz parçalarla, dönemle e, şöyle bir şeysi var, alakası var. E, Blowing in the Wind malumunuz olduğu üzere Bob Dylan tarafından yazılmış söylenmiş. Başka sanatçılar tarafından da söylenmiş. E, ama aynı zamanda e, 1960'ların ilk yarısında e, hareketlenen Amerika'da sivil haklar hareketinin de e, bayraktarlığını yapan şarkılardan birisi olmuştu. Sam Cooke'un A Change Is Gonna Come isimli parçası da aynı şekilde. E, kimi yorumculara göre bu bir nevi Bob Dylan'a e, cevap diyen de var. Ya da aslında e, bu parça e, Sam Cooke'un hayatında gerçekleşmiş bir gerçek olaydan oluyor. E, eşiyle beraber Louisiana'da bir e, otele gitmeye çalışıyorlar. Fakat e, otel sadece beyaz insanları aldığı için e, otel tarafından reddediliyorlar. Bu da e, Sam Cooke'u çok e, etkileyip üstüne bu şarkıyı yazıyor. İlk yazıldığı yıllarda aslında alçak gönüllü bir şarkı olarak e, şey yapılıyor. Büyük bir hit olmuyor fakat e, hızlı bir şekilde sivil haklar hareketi tarafından sahiplenilip bu hareketin e, marş sayılabilecek çok önemli şarkılarından bir tanesi oluyor. O yüzden biz de düşündük ki A Change Is Gonna Come, Blowing in the Wind'den sonra gelir ve yakışır. Evet aslında Blowing in the Wind nasıl Gürtaş Kaklı hareketinin bir e, neredeyse alameti harikası bir şarkı haline gelmiş ise A Change Is Gonna Come da altın dediği gibi aynı e, yoldan geçiyor. E, sözleri de doğrusu çok anlamlı demeden göremeyeceğim. E, son dizelerinde diyor ki Sam Cooke e, öyle zamanlar olduk ki daha fazla devam edemeyeceğimi e, düşündüm. E, fakat e, çok çok uzun e, zamandan beri e, bekliyorum ama e, biliyorum ki bir değişiklik e, yolda geliyor. E, evet e, olacak o değişiklik diyor. E, biz de bunu çalmadan duramadık. Bu e, Sam Cooke'un A Change is Gonna Come'ını e, Blowing in the Wind ile eşleştirmek fikri de e, Mahir Yılgaz'ın fikriydi. Kendisine e, kendisi şu anda stüdyoda olmasa da buradan e, hem bir selam gönderiyor hem de teşekkür ediyor olalım. E, ben bir sonraki parçanın e, anonsu ve duyurusu için yeniden stüdyoya bırakıyorum e, sözü. Evet bir sonraki parçamız bu şeye dönüyoruz şimdi. Ee, Bob Dylan'ın Free Will'inin Free Will'in alb albümüne dönüyoruz. Ee, oradan çalmaya devam ediyoruz. Ee, bir sonraki parçamız Girl from the North Country. If you're traveling in the North Country Fair Well, the winds hit heavy on the borderline. Remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. If you go in the snowflake storm, when the rivers freeze and summer ends.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 E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. E, canlı yayındayız ve destek haftasındayız. E, hemen parantez içinde e, desteklerinizi beklediğini Açık Radyo'nun söyleyeyim 0212 343 41 41 e, telefon numarasını arayarak ya da e, www.açıkradyo.com.tr'den e, destek yapmak mümkün. E, bize de bir ödev verilmiş Eraslan Sağlam tarafından e, yeterince destekçi toplamamız lazım. The Big Easy'de başladık. Şimdi devam ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. E, bu programı Mahir Ilgaz, Altuğ Güzeldere ve ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Şu anda Mahir Ilgaz stüdyoda yok bu hafta fakat stüdyoda başka konuklarımız var. Küçük Bilinç Kolektifi e, bizle beraber The Geezy'de başladıkları e, program e, duyurularını e, burada da devam ettiriyorlar. Ee, the Girl from the North Country'yi Bob Dylan'dan başka e, pek çok pek çok pek çok insan söylemiş. Ee, Johnny Cash'le yaptıkları bir düet de var. Ona ileriki e, yıllarda diyelim herhalde ancak e, sıra gelmiş olacak. Fakat Joe Cocker'dan Rod Stewart'a Roseanne Cash'ten Sting'e benim özellikle sevdiğim Neil Young'a kadar ama biz başka bir cover seçtik. Bunun e, anonsunu da e, ben yeniden e, stüdyoya e, dönerek e, bırakıyorum. E, bu arada evet ben de bir şey söyleyeyim. E, programımızı sunmanın şeyine heyecanına akışına kapıldık. E, destek istemekte biraz zayıf kalıyoruz galiba. E, telefonlarımız da çalmıyor sevgili Açık Radyo dinleyicileri lütfen e, harekete geçmenizi şu pazar akşamında radyonuzu aramanızı rica ediyoruz. Kulağımız sizde, sizin kulağınız bizde, bizimki de sizde. Evet, var. Peki bu parçayı da ben anons edeyim o zaman. Ee, yine dinleyeceğimiz parça Girl From The North Country ama e, bunu seslendirecek olan sanatçılar e, çok ünlü bir süper grup da diyebiliriz. Crosby, Stills and Nash. E, parçanın girişinde e, kısa bir e, anekdot dinleyeceğiz. E, burada Steven Stills e, sözü alıyor ve e, diyor ki bir gün bir akşam e, Kuzey Minnesota'da e, Allah'ın unuttuğu bir yerde işte gidiyorduk ve bir anda karşıma bir yol e, yani kilometre tabelası çıktı. E, Hipping 12 mil diye buradan bir anda aklıma Bob Dylan'ın bu parçası geldi diyerek. Evet malum Hibbing e, Minnesota'nın bir madenci kasabası e, çok küçük. İşte. Evet beklediğimiz telefon. Ben, benim sesim gerekiyor. <laughs> destek gelsin de sadece sen konuş razıyız. Evet. Hibbing Bob Dylan'ın do doğmadıysa bile büyüdüğü yer, ilk gençliğini geçirdiği yer. 19 yaşında New York'a taşınana kadar Hibbing Minnesota'da yaşıyor ve oradan çıkıyor. tabii o zamanlarda henüz Bob Dylan değil. Alan Zimmerman daha. E, ben demin burada bir, benim sesim gerekiyormuş falan derken aslında yanlış anlaşılmayı önlemek istiyorum. Mahir'in yokluğunu yerini doldurmaya çalışıyoruz sadece. Kayıtlara Şimdi, böyle e, geçmesini yani, arzu <laughs> ediyorum. yani, Eraslan Sağlam'ın ardından ne desek boş aslında ama. O da doğru. E, mahir'in yeri de dolmaz. Ben de bunu söylemiş işte, Ben de çalışıyoruz dedim zaten. Doldurduk de, evet. diyemem yani hiçbir zaman. Hadi şarkı dinleyelim. Peki o zaman evet. Girl from the North Country gelsin. Crosby, Stills and Nash. This one uh, came to me. I, it was on the first Dylan album. It's the one I fell in love with the most. So I've known it since my teens, and uh, I was driving in northern Minnesota on the road in the middle of February, and it looked like Fargo. You know, <laughs> what in the hell are you doing on the road this time of year anyway? And uh, there was a sign that was half covered in ice that said, Hibbing, Minnesota, 12 miles. And I got the song came into my mind, and I could not rest until I got a guitar, learned it, and taught it to them, and here it is. If you're traveling in the North Country Fair, where the wind blows. cup so warm to shield her from the howling winds. Please see. parçayı dinledik. Crosby, Stills and Nash e, yorumuyla e, Bob Dylan'ın The Free Freewheeling Bob Dylan e, albümünden e, bir parçaydı. İkinci stüdyo albümü e, geçen hafta çalmaya başladık. Bu hafta da devam ediyoruz. E, geçen hafta e, birinci ve üçüncü şarkılarını çalmıştık. Ancak ona zamanımız olduğu için e, e, bu sefer e, Blowing in the Wind'i birinci parçayı e, ikinci bir kez bu hafta çaldıysak da e, üçüncü parçayı yani şimdi sırada olan parça Masters of War'ı bir daha çalmayacağız. E, atlayacağız ama Masters of War hakkında da e, çok kısaca belki bir şeyler demek lazım. Bu da yurttaşlık haklarının ve savaş protestosu hareketinin e, önemli şarkılarından e, çok kısa zaman içinde önemli şarkılarından olmuş olan bir parça. E, burada e, Masters of War'dan yani savaş tacirlerinden hesap soruyor aslında Bob Dylan. E, bir taraftan Bob Dylan'ın bu protesto hareketinin öncülerinden olarak kendi sesini bulmasının da e, en önemli e, şarkılarından, göstergelerinden bir tanesi bu. E, siz savaş tacirleri gelin e, ölüm uçaklarını yapanlar e, bütün silahları inşa edenler diye başlıyor şarkı. E, fakat içinde çok çarpıcı bir e, birkaç dize var. E, onu anmadan geçmeyeyim şarkıyı çalacak, çalmayacak olsak da. E, size tek bir sorum var diyor Bob Dylan. E, bütün bu kazandığınız paralar e, günün birinde affedilmeniz için e, yeterli olacak mı e, diye soruyor ve tabii yeterli olmayacağını söylüyor. Yani savaştan, şiddetten, terörden nemalanan insanlardan e, bu şekilde hesap soran bir parça. E, biz de aynı soruyu sormuş olalım. E, bu şekilde nemalanan insanlara e, buradan edindiğiniz e, kazanımlar, paralar her neyse e, günün birinde e, sizi affettirecek e, güce sahip mi? Ee, e, şimdi e, peki bu soruyu sorduktan sonra e, bir sonraki dördüncü şarkıya geçiyoruz. 13 şarkı vardı Freewheel'in Bob Dylan'da. Bunların 11 tanesini Bob Dylan kendi yazmış durumda. Bir önceki albümüne göre böylece de çok değişik bir profil çiziyor. Şarkılardan bir tanesini Henry Thomas'la birlikte yazmışlar e, tek bir içinde geleneksel parça var. Böylece bir personadan tamamen sıyrılıp bir başka personaya geçmiş olduğunu da görüyoruz e, Dylan'ın. Bir sonraki parça hakkında belki parçayı dinledikten sonra bir şeyler söyleriz ama önce şarkı gelsin Down the Highway. Well, I'm walking down the highway with my suitcase in my hand. Yes, I'm walking down the highway with my suitcase in my hand. Lord, I really miss my baby. She's in some foreign land. Well, your streets are getting empty, Lord, your highways getting filled. And your streets are getting empty, and your highways getting filled. Well, the way I love that woman, I swear it's bound to get me killed. Well, I've been gambling so long, Lord, I ain't got much more to lose. Yes, I've been gambling so long, Lord, I ain't got much more to lose. Right now I'm having trouble. Please don't take away my highway shoes. Well, I'm bound to get lucky, baby, or oh, I'm bound to die trying. Yes, I'm bound to get lucky, baby. Lord, Lord, I'm bound to die trying. Well, meet me in the middle of the ocean. And We'll leave this old highway behind. Well, the ocean took my baby. My baby stole my heart from me. Yeah, the ocean took my baby. My baby took my heart from me. She packed it all up in a suitcase. Lord, she took it away to Italy. Italy. I'm walking down your highway, just as far as my poor eyes can see. Yes, I'm walking down your highway, just as far as my eyes can see. From the Golden Gate Bridge all the way to the Statue of Liberty. Bob Dylan'dan dinledik. Down the Highway. Ee, Bob Dylan'ın Free Bob Dylan ikinci albümü ve ilk defa neredeyse e, kendi şarkılarını yazmaya başlamış durumda. Ondan önceki durumda blues şarkıları, folk, folk şarkıları söylüyor, geleneksel şarkılar söylüyor. E, bu albümde birdenbire bir e, şarkı yazma tarafının aslında çok güçlü olduğunu kendisi de fark ediyor ve böyle bir yaratıcılık patlamasına giriyor. İşte önceki programımızda söylemiştik. Bu albümdeki şarkılardan beşini e, tek bir gecede yazıyor. Böyle işler oluyor. Bu arada da o günlerde Bob Dylan'ın e, kız arkadaşı Suzy Rotolo e, İtalya'da, Perugia'da e, bir e, eğitim almaya gitmiş durumda. Eğitim için yok ve 8 e, aylık bir süredir yanında değil. Bob Dylan'ın en yakınındaki kişiler, arkadaşları özellikle Dave Van Ronk ve eşi Terry Bob Dylan'ın bu durumdan çok üzüntülü olduğu, sıkıntılı olduğunu işte durmadan Suze Rotolo'yu hatırlayıp ağladığını filan söylüyorlar o günlerde. E, bu dinlediğimiz Down the Highway'de e, bir e, adeta del, Delta Blues türünde bir şarkı ve işte Robert Johnson, Big Joe Williams e, ekolünden e, esinlendiği söylenebilir Bob Dylan'ın. E, bu, bu zaten Free Will'in al, albümü içinde şey deniyor. Bob Dylan'ın hala geleneksel müzik kalıpları içinde kaldığı ama onlara e, geleneksel müzik kalıplarının dışına çıkan e, çağdaş sözler yazmaya başladığı bir albüm. Böyle, kariyerinin böyle bir aşamasında kendisi. E, Bob Dylan da oradaki e, terk edilmişlik duygusunu, yalnızlığını bir adeta e, şarkıyı ifade etmek için bir e, şey araç olarak kullanıyor. E, bu parça ile ilgili de zaten sonra şöyle diyor. E, gerçek büyük blues şarkıcılarını bu kadar büyük yapan şeyi burada anladım e, böyle bir problemin içindeler, bir sıkıntının içindeler ama aynı zamanda onun ona dışarıdan bakıyorlar ve dışarıdan bakarak sorunlarını anlatıyorlar onları da büyük yapan e, özellikleri bu. E, bu arada şu anda saatlerimiz 21.46. E, yaklaşık 10 dakika kadar vaktimiz var programımızın bitmesine. Ve e, bu defa da sürpriz bir konuğumuz var. E, program e, komşumuz Akif Burakatlar kendisi sağ olsun stüdyoya erkence gelince hemen kendisini yakaladık. E, kulaklığı kulağına geçirdik ve e, bir sonraki parçamızı sunmasını rica ettik. Akif hoş geldin. Hoş bulduk. Bir onurdur e, programda Bob Dylan e, <laughs> şarkısını anons etmek. Free Will'in Bob Dylan albümü aslında e, haddim olmayarak e, hazır mikrofonu da bulmuşken e, senin mikrofon kişisel olarak e, değerlendirmem bir e, sonraki dönemine yani Bob Dylan'ı Bob Dylan yapan e, dönemin habercisi albümlerinden biri aslında. E, hem evet. şarkı yazarlığıyla hem de geleneksel e, söyleminden uzaklaşmasıyla öne çıkan e, kayıtlar var. Onlardan birini anons edeceğim ben müsaadenizle. Buyur. E, çatlaktan sızan ışık diyeceğim ama tabii değil. <laughs> Zamanlar değişirken de sıradaki ça, ça, pardon çatlaktan sızan ışık aslında bu bu bugünkü destek programı içinde hep böyle bir çatlaktan sızan ışık söylemleri geçiyordu. Ve bana da aynısını hatırlattı. Çatlaktan sızan ışık aslında Açık Radyo'nun kendi aydınlığıdır. Çok kendi hayatımızı aydınlatan e, üstümüze düşen Açık Radyo'nun ışığıdır. Sağ ol onu e, <laughs> andığın için. İster istemez e, dil böyle, oraya kayıyor. Böyle demişken e, e, Akif hoş geldin. Hah, merhaba. Sana bir hoş geldin diyeyim. Hem de e, şu telefon numarasını verin ve biraz daha destek e, rica edelim e, onu da unutmadan. Hemen söylüyorum. Evet hatta birazdan bile söyleyebiliriz. 212 343 41 41 41 desteklerinizi bekliyoruz lütfen. Açıkradyo.com'da müsait destek için. Evet, fazla lafı uzatmadan e, programın sıradaki Dylan şarkısını anons edelim. Free Bob Dylan albümünden Bob Dylan's Blues dinleyeceğiz. Unlike most of the songs nowadays are being written uptown in Tin Pan Alley, as most of the folk songs come from nowadays, this, this is a song, this wasn't written up there. this is written somewhere down in the United States. Well, the Lone Ranger and Tonto, they're riding down the line, fixing everybody's troubles, everybody except mine. Someone must have told them that I was doing fine. all you five and ten cent women with nothing in your heads. I got a real gal I'm in love, and Lord, I love her till I'm dead. Go away from my door and my window too, right now. Lord, I ain't going down to no racetrack see no sports car run. I don't have no sports car, and I don't even care to have one. I can walk any time around the block. Well, the wind keeps a blowing me up and down the street with my hat in my hand and my boots on my feet. Watch out so you don't step on me. Oh, Look at him, buddy. You want to be like me? Pull out your six shooter and rob every bank you can see. Tell the judge I said it was all right. Yeah. Bob Dylan'dan dinledik. e, Bob Dylan'ın ikinci albümü Free Will'ını dinlemekteyiz. Free Will'ın Bob Dylan. E, oradan dinledik Bob Dylan's Blues. Ee, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındayız. Saatler İstanbul saatiyle e, 21.51 e, bir parça daha çalacak kadar vaktimiz var. E, fakat bunu çalmadan önce destek haftasında olduğumuzu ben e, hatırlatmak istiyorum yeniden. E, telefonla destek e, yapmak için 0212 343 41 41 şu anda da e, tam arka planda bir çalan telefonu duymaktasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Destekçilere ya da açık açıkradyo.com.tr'den destek yapmak mümkün. E, bir de bir sonraki parçaya geçmeden e, ben buradan e, arkadaşımız, ortak arkadaşımız Doktor Esra Mungan'a selam göndermek istiyorum. Kendisi e, bir açık radyo dinleyicisiymiş. E, şans eseri bizi dinliyorsa e, bu akşam e, ona bir merhaba demiş olalım. E, Bob Dylan'ın 1964 yılındaki Another Side of Bob Dylan albümünde Chimes of Freedom diye bir şarkı var. Sırası ona geldiği zaman o şarkıyı da Esra'ya adayarak e, çalacağız. E, şimdi e, The Freewheel'in Bob Dylan albümünden e, bu akşam çalacağımız son parçaya geldik. A Hard Rain's A Gonna Fall. Oh, where have you been? my blue-eyed son. And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains. I've walked and I crawled on six crooked highways. I've stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain. They're gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. So guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rain. They're gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a going back out for the rain starts a falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest where the people are many and their hands are all empty where the pellets of poison are flooding their waters. Where the home in the valley meets the damp, dirty prison. And the executioner's face is always well hidden. Where hunger is ugly, where the souls are forgotten. Where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it. And reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking. But I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Hard Rains Are Gonna Fall. Bob Dylan'dan dinledik. Ee, Bob Dylan'ın 1963 yılında çıkmış olan ikinci stüdyo albümü The Free Wheelin Bob Dylan'ı çalıyoruz ve bu yedinci parçayla birlikte albümü yarılamış olduk. Ee, Açık Radyo'nun destek haftasının e, ikinci gününde olduğumuzu yeniden hatırlatıyorum. Ee, bugün itibariyle 186 desteğe ulaşmışız. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Destek haftasında e, programların e, şahsi destekçileri olmuyormuş. Dolayısıyla bu hafta teşekkür edecek bir destekçimiz yok. Fakat e, teknik masada bize yardımcı olan e, Selahattin Çolak'a ben teşekkür ediyorum. Aynı zamanda e, bizim programımıza konuk olan e, bütün Açık Bilinç kolektifine birazdan sizlere Alas Maldık diyecekler ve program komşumuz Akif Burak Atlar'a da ayrıca teşekkür ediyorum. E, programımızın duyurularını Twitter'dan izleyebilirsiniz. E, zamanlar değişirken ya da Dylan alt tire açık radyo etiketleriyle. E, bir de blogumuz var. E, yakınlarda bir zaman son haline getireceğimizi umuyoruz. Zamanlar değişirken .tumblr.com e, Bu zamanlar değişirken programında bu pazar günü bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Daha iyi haberlerle uyanacağımız bir haftanın sonunda gelecek pazar yeniden görüşmek üzere diyorum. Stüdyodaki bütün arkadaşlara selam söyleyerek e, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoşçakalın. E, ben de bu akşamın zamanlar değişirken e, yaşadığımız bu günlerinde aydınlığa çıkması, daha e, huzurlu günlere dönüşmesini diliyorum. E, hep dinleyici olarak katıldığımız bu programda e, çok keyifliydi, heyecan vericiydi. Dinleyici desteklerine devam edilmesini e, diliyorum. E, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, e, bir gezinin başında 173'ten aldığımız bayrağı Akif'e 186 olarak devrediyoruz. Demek ki 186'yı 16 kişi de o yapacak. 202 ile devlet geceyi 202'ye getirmek Akif'e kaldı. Ee, programımızın son parçası Bob Dylan'ın en önemli, en güzel parçalarından bir tanesiydi. A Hard Rain's Gonna Fall. Ee, önümüzdeki hafta pazar akşamı ee, ki Açık Radyo'nun destek haftasının artık e, finali kapanmış olduğu saatler olacak. Yeniden sizlerle beraber olmayı umuyoruz. Şimdilik iyi akşamlar. Zamanlar değişirken shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. I saw them leave and he says, and he stops. One of us had better call up the cops.